Neposlušni griješnik kada umre, od njega odmore Allahovi robovi, kraj gdje je živio. Pa čak i biljke, čak i životinje. الرحيل وكلنا يوما إلى دار Allah svojim ustima ne spomene tvojim. Wa fi zalike felete sabiqin wa tasabiqun. I za to neka se trude trudbenici. ما لي أراها بالسواد تلفع kada tako sa njom naiđu, ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da ne upitaju kakav je ovo odvratni smrad. Pa im odgovore smrad toga i toga, prozivajući ga najružnijim imenima kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu. Smrad toga i toga, prevaranta. Smrad toga i toga lažova. Smrad toga i toga munafika. Smrad toga i toga koji čini blud. Smrad toga i toga koji je gibetio. Koji je nemimetio koji je vrijeđao roditele, kao da su mu robovi roditelji, kao da on rodi roditelje, kao da im je gospodar vrijeđa roditelje. Smrad toga i toga koji se krije iza zidala, iza zavijes, gleda u haram, pa ga spomenu u melicu. Spomenu u melicu po svim svojim. kažu selefi, grijeh smrdi, ali naša srca ne vjeruju. Grijeh smrdi, ali naša srca ne vjeruju. To vidimo onda kada nas stvorenja zamrzne zbog grijeha. Iako je grijeh sakriven, iako mi krijemo grijeh. Na jedan put stvorenja nas mrze. Odbojni smo im. Žena nepotporna vjerna. كي ينجلي وجه الظلام المفزع قالوا ترى Wallahi, naš jezik umorili smo ga.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 Ovi ko vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću ili kako ga se treba bojati, kako to njemu dolikuje i ne umirite nikako drugačije do kao muslimani to je samo njemu predani, samo njega obožavajući. O ljudi, bojte se gospodara vašeg koji vas je stvorio od jednog čovjeka i ženu njegovu je od njega stvorio i mnoge ljude od njih razasuo i razmnožio. Bojte se Allaha sa čim imenom jedni i drugi molite i zbog koga rodbinske veze spajate, zaista Allah nad vama pomno bdi. Ovi ko vjerujete, bojte se Allaha i govorite pravedno, govorite istinu, pa će vam Allah vaša djela popraviti i grihe vam vaše oprostiti, a ko se Allahu pokori i njegovom poslaniku uspio najvećim uspjehom.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 Smrt čovjeku otkriva i pokazuje ono što je u životu na ovom svijetu bilo pokriveno ili nepoznato. Drugim riječima, ljudi su u snu pa se probude tek kada umru. Prvo što će čovjeku biti otkriveno su koristi od njegovih dobrih dijela i štete od njegovih loših dijela. Tako da će zbog svojih loših dijela zažaliti. Vjerniku će se odmah nakon smrti ukazati širina onog svijeta u odnosu na ovaj i učinit se ovaj svijet na osnovu onog svijeta kao da je bio u nekom zatvoru i da je dakle, iz te tjesne i mračne ćelije izašao u nepreglednu bašću i poljane. Bašće koje su prepune raznih plodova i ptica. Bašće, poljane i rijeke prepune života. Tako da nikada više neće poželjati da se vrati u tu ćeliju. U mrak te ćelije u kojoj je bio zatvornik. To je primjer vjernika smrti i ahireta. Strah od lošeg završetka, braćom kida srce onima koji znaju šta to znači. To je jedna velika nesreća i agonija. Jer tada će ljudi preživjeti svu gorčinu smrti nakon što su, nakon što su prijetljeno izgubili svaku vrstu snage i predali se rastanku sa dušom. Međutim, njihove duše neće izaći sve dok ne dođe melek. Melek smrti pa im najavi ili teško tebi od vatre Allahov neprijatelju ili raduj se dženetu o Allahov prijatelju. To je trenutak kada čovjek uđe u situaciju za koju zna da neće iz nje izaći. Ti bolovi, ta patnja, te muke, skoro nesnošljive. Čovjek na jedan put biva ubijeđen šta? Biva ubijeđen da nema bolje više na ovom svijetu. Da nema više povratka u život, da nema više povratka zdravlju, povratka slobodnom vremenu, mladosti i sl. To je još jedna dodata, dodata nedaća. U dajče radi Allah se prenosi hadith gdje se kaže kana rijalu min al-a'rabi jufatan ya'tuna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fayas'alunahu mata as saah Aisha radijallahu anha prenosi da su Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam dolazili beduini Arapi koji su bili bahatog ponašanja bili bahati pa bi pitali kada je trenutak nastupanja sudnjeg dana kada je sudnji dan zamislite braćo hoće nagotovo da znaju znači u minutu kada je sudnji dan Te, te, te zbog toga Aisha radijallahu anha to opisala kao bahato ponašanje. Pa šta je radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Fa kana yanzuru ila asgharihim. Fa yaqul in ya'ish hadha la yudrikuhu al-haram hatta takuma alaykum sa'atukum. Kaže pa bi gledao, pa bi pogledao u njihovu djecu i vidio koje je dijete najmlađe. Pa bi rekao ovo dijete ako poživi neće doživjeti starost prije nego što vama ne nastupi sudnji dan. Neće doživjeti starost prije nego što vama nastupi sudnji dan. To je s drugim riječima, vi ćete umrijeti. Ako on poživi, neće doživjeti starost. Vi ćete umrijeti. Jer on najmlađi, najmlađi je djete. I vaša smrt šta? Je sudnji dan. Eto kad vam je sudnji dan. Pitate kada je sudnji dan? Eto vam sudnji dan. Nema preciznijih odgovora od ovoga. Sudnji dan je kada umreš. Zato kažu neki islamski učenjaci, men mate, faqad qama hisabu kaže ko bude umro njegov obračun je uspostavljen njegov sudnji dan se uspostavlja i zato zovu smrt al qiyamatu sugra mali sudnji dan zato što čovjek čim preseli gotovo njegov obračun on je već on njemu je već presuđeno on u našim očima u kaburu ali na ahiretu njemu je već presuđeno zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Nad vama će se uspostaviti sudnji dan prije nego ono stara, ako poživi. Ili možemo prevesti, ako poživi nećega, sustići starost sve dok se nad vama ne uspostavi vaš sudnji dan. Od Ebu Katadeta radijallahu anhu se prenosi hadif da je poslanik sallallahu alaihi sallam govorio sallallahu alaihi sallam murra alaihi bi dženaze. Pred njim je, pored njega je prošla dženaza. Fekal musterihun wa mustarahu minh. Pa rekao musterihun wa mustarahu minh. Kalu ja Resulallah, mal musterih? وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر od devabu. I prošla pored njega dženaza i poslanik sallallahu alaihi sallam kaže za tu dženazu al mustarihu wal mustarahu minhu. Kaže odmorio se ili odmoriš od njega. I oni upitaše, to jest ashabi Allahovog poslanika, o Allahov poslaniče, šta to znači odmorio se i odmoriš od njega? kaže kada umre kada umre rob vjernik kada umre rob vjernik on odmori i ne sabi dunja od zamora, dunjalučkog zamora i truda a, i od ezijeta koju mu je dunjaluk nanosio a kada umre kada umre rob neposlušan grešnik to jest onaj koji radi grije, koji ustrajava u grijehu ili radi ih otvoreno i javno neposlušni grešnik kada umre od njega odmore Allahovi robovi kraj gdje je živio. Pa čak i biljke, čak i životinje. Neposlušni grešnik, od njega od more, Allahovi robovi, kraj gdje je živio, čak i biljke, čak i životinje. Ovo je sahih hadim. Zato poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, La te subbul emuat, fa innahum kad efdu illa ma kad demu. Kaže, nemojte da vrijezete mrtve, jer zaista su oni, oni su otišli ili našli su ono što su sebi pripremili ako su pripremili loše, naši su loše, nema potrebe više da ispominjemo po loše. Nema potrebe više da mi priželjkujemo kaznu njihu. Allah im je dao to što su oni, to što su oni zaslužili. Nema potrebe da mi budemo, ovaj, da zadovolimo svoju srđbu i tako dalje. To samo Allah zna subhanahu ta'ala čime je on kafir i mušik. I šta proživljavaju grešnici? Susret i viđenje sa melekom ili melecima smrti braću. Znajte da, dakle, da je ovo nedaća koje će biti pošteđen vjernik. Znači, ne da će dolaska meleka koju uzimaju dušu. Dobar vjernik će ovoga biti pošteđen. Dok smrt, agonija smrti, tu ne mora da znači. Može da bude, da vjernik ne bude pošteđen. Kao što Aisha radijallahu anha rekla za poslanika sallallahu alaihi sallam. Kada sam videla kako je poslanik umro, ničiju smrt niče nisam prezirala. Tako da ova prva, prvo iskušenje, prva ne da će smrti, agonija, može i vjernika da zakači. A ova druga, dobrog vjernika, dobrog vjernika, saliha, koji nije bio grešnik, inša Allahu ta'ala neće zakačiti. Pa kažu islamski učenjaci po pitanju uzimanja duše. Sam taj čin umrtvljivanja i uzimanja duše u jednom majtu se pripisuje Allahu subhanahu ta'ala. Allahu je tawafal anfusa hine mautiha. Allah uzima dušu u času njihove smrti. Dakle, u ovom majtu se pripisuje Allahu subhanahu ta'ala. Zatim se pripisuje melekul mautu, meleku smrti, uzimanje duše. Kul je tawafakum melekul mauti ledhi ukila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Melek smrti kojim je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. Dakle, ovdje se spominje ko da uzima duše, melek smrti. I treća stvar, pominje se šta i zaslanici, pomoćnici meleka smrti. Pa se kaže u ajtu, huval kahiru fauka ibadi. On je silni i nesavladivi. I iznad robova je svojih. O jursilu alaikum hafezat i šale vam čuvare. Hatta i da ja mevtu, te vafethu Rusuluna wahum la yufarritun. Zatim kaže i kada nekom od vas smrt dođe i zaslanici našimu bez okrivanja dušu uzmu. I zaslanici naši. I zaslanici, to jest meleci. Meleki smrti. U jednom od komentara pomoćnici. Pomoćnici meleka smrti. Zato ćemo da citiramo da o, navedemo hadif o koji bileži imam Ahmed od Barra ibn Aziba. Hadif koji stvari tema naše hudbe. Šta se dešava? Kada melek uzima dušu čovjeku. Pa sad Baraj ibn Aziba navodi da rekao, zajedno sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi sallam, otišli smo na dženazu jednom ensari i došli do groba. Kada je umrli zakopan, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je sjeo, pa smo i mi oko njega posjedali. Izgledali smo potišteno, kao da nam je na glavama ptica. On je, to jest poslanik sallallahu alaihi sallam, u svojoj ruci držao šipku kojem je čeprkao po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao, zamolite Allaha, i to učinio dva ili tri puta, da vas sačuva kaburske kazne. Zatim je rekao, kada se robu vjerniku približi rastanak sa ovim svijetom i otvori put za onaj svijet, sa neba se spuste meleki bijelih lica poput sunca, noseći sa sobom za njega dženecke ćefine i balzam i sjednu na domak njegovog vida. Znači čovjek šta vidi? Kad umire vidi meleke. I ovo je smrt dobrog vjernika. Vidi meleke. I meleke lijepo, lijepo, lijepog čehreta. Lijepog izraza lica. Arapi kažu bijelo kao, kao sunce. Mi kažemo bijelo kao snijeg, je tako? Znači, nemoj snijeg. U smislu, nisu srditi, nisu ljuti. I dođu mu na domak, koliko može da ih vidi. A u jednom rivajtu pored glave mu sjedno. Koliko je ovo bitno, zamislite, braće. U tim treškim trenucima se dođu meleci. Meleci sa radosnom vješću. Meleci da te obraduju. Napuštaš svijet, ostavljaš voljene. Teška bolest možda u kojoj si bio. Muke, agonija, problemi. Dunjalo koji te napatio i dolaze meleci. Dolaze meleci i staju pored tvoje glave sa sobom nose za njega dženevske ćefine i balzam i sjednu na domak njegovog vida. Hanut, balzam, hanut, na arapskom smislu, kao krema pomješana sa, sa mirisom. I to dženevski. Zatim dođe melek smrti, sjedne pored njegove glave i pozove, o smirena dušo, i u drugom rivajtu, o dobra dušo. Izađi iz tijela i uđe Allahu oprost i zadovoljstvo. Pa počne izlaziti cureći poput kapina na otvoru, mješine za vodu. Mješina to je ona koža koje, u kojoj je bila voda. I tako izlazi duša vjernik, curi polako. Nešto poput tog zatim je uzme. Kada je uzme nikoliko treptaj oka, ne ostave u njegove ruci, dok ne uzmu i ne stave u te ćefine i taj balzam. Umotaju ga u te dženecke ćefine, to Allah zna kakvi su to dženecki ćefini, tvoju dušu i namiriše tim balzamom, dženeckim balsamom. I kada, a kada je stave, iz nje izađe prijetan miris, poput najljepšeg mirisa mošu se na cijeloj zemlji. Zamislite, iz duše izlazi miris. Lepši od svakog mirisa na zemlji. Zatim se sa njom počnu dizati. Dižu se uz nebo, Kada tako sa njom naiđu, ne prođu oni pored jedne grupe meleka da ne upitaju kakav je ovo lijep miris. Pa im odgovore miris toga i toga, prozivajući ga najljepšim imenima, kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu. Znači, meleci idu nebesima se penju sa dušom i drugi meleci čuju miris i pitaju čiji je ovo miris, kakav je ovo miris. Ovo je miris Abdullaha darežljivog, bio darežljiv. Ili Abdurrahmana, iskrenog. Ili Jusufa, ustrajnog, ustrajao na sabahu. Ili Ahmeda, koji nije ostavljao noćni namaz. Ili spomenu ime Allahovog groba. Prsa su mu bila čista po pitanju Allahovi robova. Volio braću muslimane. Kaže, preselio kao šehid i svjedoče je za njega. Kaže, nije propustio jutarnji noćni zikr. Puno je čuto, nije puno pričao. Kada bi sreo svog brata muslimana, sreo bi nasmijen. I kaže, njegova krv miriše. Dotakao sam ga rukavicom, rukavici, mirisne, miriše krv. To su bili na desetine ljudi koji su isto čuli što i ja. I kako da ga meleci ne spomenu po tim dobrim osobinama? Zamiriše, zamislite, zamiriše nebo od duše. I tako sve dok ne dođu do nama najbližeg neba, gdje zatraže da mu se otvore vrata. I meleci traže od čuvara vrata. Svako nebo ima svoje vrata. I svaka vrata ima svoje, svoje čuvare, meleke. I ovi meleci koji nose dušu traže da se otvore vrata za tog fulan ibn fulana. I šta se dešava? Pa se otvore. Odatle ga od jednog do drugog neba ispraćuju najodobraniji stanovnici, najodobraniji meleci. Najodobraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala meleci, najbliži ispraćaju ovu dušu. Od kapije do kapije. Sve dok ne dođe tako do sedmog neba, gdje uzvišeni Allah rekne, zapišite knjigu moga roba o ili Ilijun i vratite ga u zemlju, jer ja sam ih od nje stvorio, u nju ću ih vratiti i iz nje ću ih ponovo izvesti. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: pa će mu se duša ponovo vratiti. Znači, upisat će se u Ilijun. Oma vrake ma Ilijun. Kitabum, markum je šehadu muqarrabun. Pa šta ti znaš šta je Ilijun? Od riječi Ilu, što znači uzvišen. To je knjiga, uzvišeni divan. Allah subhanahu ta'ala ima divan, gdje upisuje svoje, svoje, svoje najomilenije halife na zemlji, namjesnike svoje, svoje robove, ko što kralj zapiše, svoje vojsko vođe, svoje mire koje voli. I u Ilijun se zapiše. Zamislite ove počasti, braćo. Kitabu Markum, knjiga ispisana. Postavljamo pitanje, da li će naše ime da se nađe, nađe u tu knjigu. I da li će Allah subhanu ta'ala da kaže upišite Asima ili Ahmeda ili ju. Allah svojim ustima da spomene tvoj ime. Wa fi zalike felete sabiqin u tesabiqun. I za to neka se trude, trudbenici. Za to neka se trude. Ima je rivajt gdje se kaže, još je dodato, a kada izađe njegova duša, donosi salavat svaki melek između neba i zemlje. I svaki melek na nebu potvaraju mu se nebeske kapije i čuvari svih kapija mole uzvišenog Allaha da se njegova duša popne prije njih. Kažu čuvari na kapijama, mole Allaha da oni budu prvi. Svaki čuvari na svim kapijama, svi čuvari, mole Allaha neka bude naša kapija gdje će prva kroz koju će proći ova duša. Allahovi robovi se vole, tako? Meneci su Allahovi robovi i vole pokorne Allahove robove. Duše dvije kada se sretnu koji su pokorne Allahu vole se ne treba puno ni da pričaju, ne treba puno ni da razmenjuju informacije, ni da se upoznaju, a odma se zavole. Odma se tako i meleci jedva čekaju da prođe duša kroz njihovu kapiju. Što se tiče nevjernika i grešnika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Hadis dalje nastavlja kada se duša vrati u kabur, šta se dešava od Allahu i blagodati u kaburu. Ali to je već tema o kaburskom, kaburskom uživanju ili patnji za, za narodno predavanje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u pogledu grešnika i u pogledu nevjernika kada se robu nevjerniku približi rastanak s ovim svijetom i otvori put za onaj svijet sa neba se spuste meleki crnih lica noseći sa sobom kostrijetno sukno i sjednu nadomak njegova vida crnih strašnih lica srditi i kostrijetno sukno kostrijet znači dlaka nekakva ružna i gruba dlaka i u to mu uvi u dušu. I kaže, sjednu mu nadomak vida da ih on može vidjeti. I to, zamislite, grešnik. A uzlo bi očekuje vijest. I da na sabi samo zbog toga plakao. E Hureyre, isto tako. Plačem, kaže, samo za to, zbog trenutka kada budem čekao šta će meleci da mi jave. I koji će meleci da mi dođu. Kaže, crnoga lica. I pozovu, o zla dušo, izađi, to jest iz tijela, i uđi Allahovu srđbu i gnijev. Zatim poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, zatim se ona po tijelu raziđe, to jest povuče se. Pa je počnu čupati kao što se čupa trn iz mokre vune. Ima rivajet kao neka rešetka koju uvučeš u vunu. I kaže, počnu je čupati tako da se živac po živac, vena po vena otkazuju i pucaju. Kaže, tako je čupaju kao što se čupa trn iz mokre vune. To jest teško. Uz muku veliku. Uz veliku patnju. Zatim je uzme, a kada je uzme nikoliko trepta oka, ne ostave je u njegovoj ruci dok je ne stave u to kostretno sukno. Tada iz nje izađe odvratan smrad kao od najpokvarenije lešine na cijeloj zemlji. Sve lešine da poređaš ne mogu ure da smrde od te duše. Od duše grešnika. Od duše grešnika Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nam kažu selefi grijeh smrdi ali naše srce ne vjeruju. Grijeh smrdi, ali naše srce ne vjeruju. To vidimo onda da nas stvorenja zamrzne zbog grijeha. Iako je grijeh sakriv, iako mi krijemo grijeh. Na jedan put stvorenja nas mrze, odbojni smo im. Žena nepokorna, djeca nepokorna. Nema bereketa u, u imetku, u zdravlju, u vremenu. Problemi. To je taj dodatni smrad grija. I kaže, od najpokvarenijih lešenja na cijeloj zemlji, zatim se sa njom počnu dizati kada tako sa njom naiđu, ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da ne upitaju kakav je ovo odvratni smrad. Pa im odgovore smrad toga i toga. Prozivajući ga najružnijim imenima kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu. Smrad toga i toga, prevaranta. Smrad toga i toga lažova. Smrad toga i toga munafika. Smrad toga i toga koji je činio blud. Smrad toga i toga koji je gibetio. Koji je nemimetio. Koji je vrijeđao roditele kao da su mu robovi roditelji, kao da on rodi roditelji, kao da im je gospodar, vrijeđa roditelje. Smrad toga i toga koji se krije iza zidova, iza zavijese, gleda u haram. Smrad toga i toga, pa ga spomenu u meleci. Spomenu u meleci po tim svojstvima. Prozivajući ga najružnim imenima kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu. I tako sve dok sa njom ne dođu do nama najbližeg neba, gdje zatraže da se otvore vrata, pa se ne otvore. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio riječi uzvišenog. Kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u dženet ući. Al-Araf 40. S time što sin korkuti loše prvo ovaj ajet prije će kamila kroz iglu da prođe nego li oni uđu u dženet. Tako je ispravan prevod. Kaže Allah khuluna tuhlun hatta jeli djel Al-đemelu kamila. Al džemelu fi semil hijat. Kroz igle na uši prođe. Prije će kamila da prođe kroz igle na uši, nego što će oni da u dženet uđu. Zatim će uzvišeni Allah reći, zapišite knjigu njegovu u siđinu, na dnu zemlje. Dakle, knjiga na dnu zemlje. Oma drak ima siđin, šta ti znaš šta je siđin? Od riječi siđin zatvor. Ali postoji knjiga gdje se upisuju nevjernici, postoji knjiga gdje se upisuju grešnici. Zatim će njegova duša odatle biti bačena i bit će bačena sa neba sa, sa prvog neba padaće sve do kabura. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio men yushrik billahi fa ka kharra min as-sama fa takhtafuhu ar-rih fa takhtafuhu at tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu a onaj ko bude smatrao to jest ko bude Allahu širku činio. ovdje je prevedeno loš ko bude smatrao. Poznata greška, mislim kurkut. A onaj ko bude Allahu širku činio, to jest u ibadetu, bit će kao onaj koji sa neba pao i koga su ptice razgrabile ili kao onaj kog je vetar u daleki predjob odnio. Zatim će biti, dakle, kad duša njegova padne, bit će vraćena u njegovo tijelo. A u drugom rivajtu kaže se da meleci, kada bude njegova duša uzdignuta, kada krenu meleci da nose njegovu dušu ka prvom, prvoj kapi, Meleci se da proklinu, svi meleci, da proklinju u dušu i da mole Allaha subhanahu wa ta'ala da ne prođe kroz njihovu, kroz njihovu kapiju. Buhari muslim, braćo, bileže hadis koji potvrđuje to da će čovjek kada bude umro vidjeti rezultat svoj, da tako? Da će mu biti pokazano koristi i štete od njegovih djela Od Allaho poslanika, sallallahu sellem se također prenosi da je rekao Men habe liqa Allah, habe Allahu liqa, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa. Ko bude zaželio da se sa Allahom sretne, Allah će se Allah će željeti sa njim susret. To jest i Allah će željeti sa njim da se sretne. I ko bude mrzio, ko mu bude bilo mrsko da se sa Allahom sretne, i Allah će mrzeti da se sa njim sretne. Pa su rekle neke da Allah, žena Allahog poslanika sallallahu alejhi ve inna la nakrahu al-maut. Kaže zaista mi mrzimo smrt. Kale lejse zak nije nije to što vi mislite. Lakin mu'mina. Lakin al-mu'mina idha hadarahul mautu bushira bi ridwanillah kada mu dođe smrt Allah ga obraduje njegovim zadovoljstvom i njegovom plemenitošću falesa shay'un ahabba ilayhi mimma amama nema ništa draže njemu od onoga što ga čeka zato on voli da se sretne sa Allahom i Allah voli da se sretne sa njim a kada dođe smrt nevjerniku ili grešniku Allah ga obraduje sa kaznom sa kaznom pa mu nema ništa mrznije od onog što ga čeka I zato mrzi susret sa Allahom, pa Allah mrzi susret sa njim. To je, braćo, Allah subhanu tala vjernicima dobrim olakšava. Olakšava. Kako je došlo u drugom rivajtu, rasprši mu strah. Rasprši mu strah kada mu dođu malici smrti. Kada mu dođu i pred samu smrt, Allah subhanu tala, pred samu smrt, kada mu dođe agonija, a ako je bio od dobrih vjernika, kod onih koji se čuvaju grijeha, Allah subhanahu wa ta'ala mu makne strah. Makne mu strah i još na to on vidi šta ga čeka, šta ga čeka od, od, od, od, od nagrade. I jedva čeka da se sretne sa Allahom subhanahu ta'ala. Tako da smrt vjernika bude inša Allahu ta'ala laka. I voli vjernik smrt zbog toga. Zato meleci, znajte braćo, ako dođu meleci sa salamom, assalamu alaikum, znajte da ste uspjeli. Jer Allah subhanahu ta'ala kaže, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم onima kojima će meleci duše uzeti, a oni čisti. To je čisti pred Allahom, čisti od grijeha, čisti od neiskrenosti. I kojima će govoriti mir vama. To je salamun aliku. To je prva radosna vijest, braćo. Ako, ako na meleci dođu sa salamom. I znajte, braćo, da poslanicima bi pri smrti Allah subhanahu ta'ala bi im pokazao kako to prenosi Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao nema poslanika a da mu Allah subhanahu wa ta'ala nije pred smrt dao da vidi mjesto u dženetu koje, koje ga čeka. Pa bi im se dao izbor. To jest, oni bi izabrali ili da odu u dženet, u mjesto koji ih čeka, ili da ostanu. Poslanik mi je bio u krilu, kaže Aisha radijallahu anha, kada je umirao. Pao je u nesvest. Zatim je digao svoj pogled. Ka krovu naše kuće. I samo je rekao, ila rafiqil, ila rafiqil a'la. U najuzvišenije društvo. Ili u društvu najuzvišenijeg. Kaže, i onda sam znala da je on nije izabrao nas. To jest nije izabrao da ostane s nama. Tada sam znala. I da je to po hadisu koji nam prije toga, prije toga govorio. Šta je pohvalno? Činiti na samrti. Biti smiren i priseban koliko se to može. Kada nam dođe smrt, braćo, nema panike. Nema, nema straha u smislu taj prirodni strah od neizvisnog i slično tome. I slično tome mora, te uvekul osnovna na Allaha subhanu ta'ala moramo biti prisedni. Izgovaranje la ilaha ilallah. Mora jezik da nam izgovara la ilaha ilallah. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Men kane akhiru kelamihi la ilaha ilallah dehal džene. Onaj čije riječi budu zadnje la ilaha ilallah ući ću džene. I zato poslanik sallallahu alaihi sallam kaže lakinu meutakum. Tirajte vaše mrtve, one koji su na samrti, da izgovaraju la ilaha ilallah. I to kaže Ibn Umar. Lakinu meutakum. La ilaha ilallah. La ilaha ilallah tirajte vaše koji su na samrti da izgovaraju la ilaha illallah jer oni videš ono što ne, vi ne vidite i ko umre sa la ilaha illallah, la ilaha illallah inša Allahu ta'ala džanet ga čeka to se ubraja u lijep znak u radosnu vijest ili sa nekim riječima koje je odišu sa pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa bilo koja dakle riječ, u smislu kao što su govorili ashabi radijallahu anhum i učeni ljudi, teško meni ili slično, ili kako ću sad pred Allaha ili radoje me što ću da se sretnem sa Allahom. Molim Allaha da me, da me uvede u džene s poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Volim da vidim poslanikovo lice, volim da upoznam Ebu Bekra i Omer radi Allahom. Čovjek da umre s tim riječima i to je lijep znak. To je lijep znak, lijep završetak. To se zove talqin, od lakinu. A mislim da imaju novotari nešto slično, talqin, samo što oni kasno dođu. Dođu kad ga ubacu u kabru i uče ih vas velik nas i ja uzubila novotarija. Mislim da to zovu telkin i to, to se naplaćuje normalno. Dođu na kabur i uče ihlas velik nas i kažu upravo sam, bio sam prisutan. A? Kada su se okupili oko, oko kabura i kažu mu bukvalno na albanskom jeziku kada ti dođe melek la ila ti kaže la ila ila la kada ti dođe melek pa te pita ko ti je poslanik ti kaže to i to i to a udu bila kao džaci na ispitu rešenje na zadatak broj 2 je to i to odgovor na to, to uzu billah kod Allah subhanahu wa ta'ala dijete da ga može tako prevariti. Novotari. Šta mogu da rade novotari? Kad god novotari zavladaju, kad god bi zavladali u istoriji, hilafet bi izgubio svoje teritorije. I kjafiri bi bili gornji. Kad god bi novotari imali glavnu riječ. A kad god bi se sunet raširio, Allah poslanika sallallahu alaihi sallam, kjafiri bi bili dolni, pravdom bi se ispunila zemlja i teritorije bi se širile. Moramo imati, braćo, kada budemo umirali, lijepo mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala. Od Enesa, se prenosi da jedan vladić umiro i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu došao i pitao ga kejfe tejiduk kako se osjećaš pa on rekao arju Allah nadam se Allah žudni sam da sretnem Allah wa khafu dhunubi a bojim se svojih grija i ovo je zlatno pravilo kada budemo umirali moramo da imamo da smo radosni što ćemo allah da sretnemo da nam se prsa rašire da kažem ja rabbi idem tebi idem tebi čija milost ne može da se izmiri ti koji si neizmjerno dobar i da se nada da ćeš da budeš od onih koji će da gledaju u Allahovo lice. A ujedno sjetiš se, sjetiš se svoj griha. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Ibnul Khattaba da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Mautul mu'mini bi araqil jabin." Vjernik umire sa sa znojim čelom. Pa kažu islamski učenjaci to je zbog stida i zbog straha za svoje grijehe. Znači umire sa stidom od Allaha subhanahu wa ta'ala i sa, sa strahom za svoje grije. Uz najljepše mišljenje prema Allahu Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, nakon što mu je ovaj mladić rekao, Arđu Allahe, ja Rasul Allah, wa hafu dhunubi, nadam se Allahu, o, o Allahu poslaniče, i bojim se svojih grijeha. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam reče, lajđite mi ani fi kalbi abdi mu'minin, fi misli hadal mevtini, ila a'ta Allah, ila a'tahu Allahu ma jarđuh neće se sakupiti ove dvije stvari u srcu vjernika u ovakvom trenutku, a da mu Allah ne da ono što želi i da ga ne sačuva od onog čega se boji. Neće se sakupiti ove dvije stvari, to jest nada u Allaha i strah od svojih grija. U srcu vjernika u ovakvom trenutku, to jest na samrti, a da, mu, da ga Allah ne sačuva od čega se boji, to jest sačuva ga svojih grija. I ne da mu ono čemu se nada, to jest da mu susret sa Allahom ta'ala, a Allah zadovoljna njime. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Neka niko od vas ne dozvoli sebi da umre, a da nema lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se prenosi da je Ebu Mu'tamir ibn Suleiman rekao, kaže, moj otac kada je umirao, rekao mi, o sine, pričaj mi o olakšicama. To je olakšicama u šerijatu. Ne bi li Allaha sreo sa lijepim mišljenjem. Pa se prenosi da je jedan rekao, kako da se ne nadam, kako da se ne nadam Allahu subhanahu wa ta'ala kako da se u njega ne nadam kada sam postio 80 ramadana i umire sa nadom, nasmija. A drugi kaže, Beduin, gdje idem? To je s njih hoće da posjeti. Da ih ne fata nervoza, tuga. Pa kaže, gdje idem? A i oni mu tuzi, kaže, ideš Allahu. Kaže, alhamdulillah. Fala Allahu, jer idem, idem onom od koga samo dolazi dobro. Pogledajte kako umire sa lijepim mišljenjem prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kažu učenjaci, Ko voli džennet, neka voli smrt, jer kroz smrt se dolazi do dženeta. Ko voli džennet, neka voli smrt, jer kroz smrt se dolazi do dženeta. Kaže Budarda, uhibbul mauta, ištijakan ila rabbi. Kaže, voli smrt zbog žunje za Allah. Uhibbul marada tekfiren li hati I volim bolest, jer ona briše moje grijehe. Uhibbul faqra tevadu'an li rabbi. Kaže, i volim siromaštvo, jer to je moja poniznost pred mojim, pred mojim gospodarom također se prenosi ovaj, da smrt briše grijehe braćo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, duša vjernika izlazi kao da procuri, a duša nevjernika izlazi, dakle čupa se ili klizne poput duše magarca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klizne poput duše magarca. U istinu kada vjernik uradi grijeh, Allah mu zbog njega oteža smrt, pa mu tu grijeh obriše. Uistinu kada vjernik mu radi grih. Allah mu smrt oteža. Pa mu ta takva smrt obriše grije. I u istinu kada nevjernik uradi dobro djelo, Allah mu olakša smrt, da mu lahku smrt kao nagradu za to dobro djelo. I zato, braćo, čuvajmo se grija. Čuvajmo se grija jer će nam smrt biti teška. Smrt će nam biti teška. Ibn Kajim Džauzije kaže da grijesi ostavljaju na cijedilu čovjeka onda kada umire da ne može da kaže la ilaha illallah ne mogu da kaže la ilaha illallah ne da mi melek Kaži la ilaha illallah eksep kaže jedan eksep čekić Kaži la ilaha illallah da ne kažemo od 8 do 6 400 €, 500 €. Kaži la ilaha illallah facebook twitter internet Kaži la ilaha illallah Liga šampiona. Kaži la ilaha illallah Tamo neka nemoralna žena. Ime neke nemoralne žene. Meleci su zaštitnici nama zbog naše ustrajnosti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna alladine kalu rabbuna Allah Thumme stekamu Zaista oni koji kažu nas gospodari Allah A zatim ustraju tetenezzelu alejhim ul malaike njima se spustaju postaju meleci mi ih učvrstimo melecima našim ala takhafu wala tahzanu da se ne bojite nemojte se bojati nemojte se strašiti i nemojte se bojati obširu il dženneti lati kuntum tu'adun i radujte se sa džennetom obradujte se džennetom koji vam je obećavan nahnu awliyaukum fi dunya wal akhirah mi smo zaštitnici vaši bili na dunjaluku i na ahiretu I u njemu će vam dolaziti sve što zaželite i sve što zatražite. Nuzule min gafur rahim. Kao nagrada od onog koji puno prašta i milosti ovog. Ako ustrajemo na Allahovom putu i ako se budemo čuvali grijeha, znajte da smrt za nas će biti samo korak do Allaha subhanu ta'ala. I znajte, braćo, da ima mnogih ovaj, znakova dobrog završetka. Tamo se spominje isto, dakle, znojevo čelo kao dobar znak. Pjena kao loš znak, loša boja, tamna modra boja, loša boja, u trenutku dok umire čovjek, zna biti loših znakova. Smrt u noći džume, zatim čovjek koji bude uboden, koji umre od svog bolesti stomaka, koji ide na lahom putu pa padne sa jahalice, koji se udavi, koji je zapaljen, požar ga izgori, kog zvijeri pojedu, žena u trudnoći ili od nifasa, krvarnja ako preseli, u osu sve šehidi. Čovjek koji brani svoj metak, svoju kuću pa preseli, sve šehidi, čovjek koji umre od kuge, od neke zarazne bolesti, šehidi, sve šehidi. Ovo su znakovi lijepog ovaj, e, završetka. A nas je da, da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala i da ustrajemo ovaj kratak period, ovaj kratki dunjaluk, da ga prođemo u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, da popravimo farzove, da popravimo naše farzove, da čuvamo naše farzove, da ih upotpunimo, da budemo iskreniji sa njima a, i da se čuvamo grija da se čuvamo velikog, naročito velikog grijeha i naš jezik. Naš jezik. Allahi, naš jezik, umorili smo ga. Bojim se da Bojim će se biti da previše, previše umoran da neće moći da kaže da kaže da Naš jezik, umilite sebi zikr, al spominjanje Allaha subhanahu ta'ala, manje spominjemo stvorenja. Više dova Allahu, više kanje, više iskrenost. Nema šta misli ovaj, šta misli naj, šta misli Allah subhanahu ta'ala. Radi Allaha subhanahu ta'ala. Oslonimo se na Allaha subhanahu ta'ala i inša Allahu ta'ala smrt je za nas bitni laka. Smrt je za nas radosna vijest. Zar će neko želiti da se ponovo vrati u zatvor? Nakon što ugleda prostranstva dženeta? Zar će neko želiti ponovo da se vrati svojoj ženi kada bude vidio dženetsku huriju? Za koju kaže jedan, nas, jedan od selefa kada bi malo smrti u dženetu i kada bi stvorenje na ovom svijetu vidjela huriju, od njene lepote bi umre. Od njene lepote bi umre. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša smrt na nas oženi dženeckim hurijama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve ono gdje smo pogriješili, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pređe preko naših rđavih postupaka. Da nas pokrije na sudnji dan. Allahumma nakri nas na sudnji dan, ja rabbi l'alamin. Allahumma nakri nas na sudnji dan pred svjedocima, pred svim generacijama, pred poslanikom i sahabima. Allahumma pokri naše grije. Allahumma pokri naše grije. Nadahni naš teubo koja biše svaki grije. Allahumma nastavi nam griha da nam ne oprosti. Allahumma nastavi nam grije da nam ne oprostiš. Allahume, gospodaru svih svjetova, učini da umremo sa tvojim imenom na ustima. Allahume, učini da umremo sa tvojim imenom na našim ustima, ja rabbel alamin. Allahume, gospodaru svih svjetova, mi ne znamo kada ćemo da umremo. Mi ne znamo trenutak naše smrti. Allahume, kad god to da bude, ne uhvati nas na grijeh. Ne učini da nam smrt bude početak vječne patnje i ne učini našu smrt vječničkom smrću da budemo prvo u džahnem, a nakon toga dođemo u džahnem. Alhamdulillahi rabbil alamin, u džazakum Allahu, khayra, barakallahu.